U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Hvala Vaskrse. Evo današnji praznik, praznik sretenja. Sretenje znači susret. Susret, sretanje Boga i čoveka Hristos Bog koji je došao u našu malu i kako oci vele grehom natopljenu planetu u tu dolinu plača došao gospod da nas sretne jer mi nismo imali snage da dođemo do njega pa su i pravednici i proroci i najbolji ljudi u ljudskom rodu pospajali daleko od Boga jer je sama priroda čovekova postala pala i ranjena na izdisaju i kraj čovekovog života uvek je bila večna tama. Zato je Gospod došao, došao da nam povrati prvobitnu lepotu, lepotu naše duše i da nas učini sposobnima da i mi možemo živeti večno, onako kako smo prvobitno i stvoreni. I kada je došao, nisu ga svi prepoznali. Ali starac Simeon, koji je ophrvan sumnjom u svojoj mladosti, bivši veoma mudar i zapavši mu da prevodi stari zavet sa jevrejskog na grčki jezik zajedno sa sedamdesetoricom drugih prevodioca, pa nije mogao poverovati da devojka može da rodi i da ostane devojka, pa je to preveo kao mlada žena i zato mu je od Boga bilo rečeno da neće umreti dok ne vidi tu istinu ispunjenu. I na ovaj praznik se desilo ispunjenje njegovih očekivanja. Preko 300 godina on je živeo i čekao, rušeći granice prirode, gledajući generacije kako se smenjuju. I u svim tim generacijama on je očekivao da vidi onoga koga sav ljudski rod očekuje da vidi. I na praznik svetenja Oni su se sreli, on je sve te vekove iščekivanja pretočio u večnost u koju je pošao da čeka i onaj drugi susret silaska gospodnjeg u ad, kada je trebalo da svi oni u adu koji su iščekivali gospoda dobiju izbavljenje i da im bude otvorena kapija u carstvo nebesko. A na današnji dan takođe nam crkva u ovim pripremnim nedeljama pred veliki post nudi priču sećanja na strašni sud. I tu vidimo jedan susret sa gospodom. Onaj poslednji susret istorije kada će doći da sudi živima i mrtvima. I vidimo istog gospoda i u naručju Simeonovom i na prestolu slave. Ovamo kao dete, onamo kao car. Ovamo smiren i blag, onamo u slavi i moći. isti Hristos, susret sa njim u različitim uslovima, ali jedan susret povlači drugi. I mi u evanđelju po strašnom sudu vidimo da će da kriterijum upravo svetosti ili pogibli jeste taj odnos, odnos prema gospodu u susretu sa njim, a gospod se nije sakrio od čoveka. Gospod je uzeo obličje čoveka i svaki je čovek po njegovom podobiju sazdan. I u tom susretu sa čovekom, sa drugim, mi se susrećemo i s Bogom. I naš odnos prema bližnjem jeste slika i odnosa prema Bogu. I vidimo da će nam na strašnom sudu biti suđeno upravo prema tome kako smo se odnosili prema bližnjem, prema čoveku, a kroz čoveka i prema Bogu, jer kaže Gospod, ako ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I mnogi su i u ono vreme prolazili pored malog gospoda ne obraćajući pažnju na njega, a jedino je Simeon i Ana proročica, udovica, preko 80 godina duhom svetim poznala gospoda i praktično i nemoguće videti gospoda osim duhom svetim. A takođe nas ovaj praznik poziva i na taj naš lični susret sa gospodom u svome srcu, u tišini, u molitvi, u istini. To je taj susret sa netvarnom svetlošću i jeste preduslov da bi mogli videti gospoda i u svetu oko sebe, jer ako ga ne sretnemo u sebi, nećemo ga sresti ni oko sebe. Zato nas i ova nedelja poziva upravo na tišinu, na molitvu, na preispitivanje sebe, na osvetljenje svoje duše, te pomračene tame našeg uma, da u toj svetlosti vidimo svoju palost, svoju grešnost, a to je, je put istinski ka susretu sa gospodom, da onda razumemo i palost drugoga, da umemo da osetimo njegove potrebe, njegovu tugu, njegovu bol, da unesemo Hristove radosti u ovaj svet, da budemo sudeonici gospodnji, da prođemo i kroz raspeće, da se ne bojimo ni stradanja, e da bi došli s njim i do njegovog slavnog vaskrsenja. Nam bude gospod pomoćnik u tome, da nam pomogne da uspemo da vidimo gospoda u bližnjem svome i ne samo da vidimo, već da ga i ugostimo, da bi na strašnom sudu i mi čuli taj radosni, blagi glas, dođi slugo dobri i verni, malo me si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Neka bi nas Gospod proslavio i da ga i u ovom životu proslavljamo, a i u Carstvu nebeskom Boga u Trojici, slavljenoga Oca, Sina i Svetoga Duha, kome je slava u veku vekova. Amin.